Nilqakom għal 11 il-programm sensiela ta' noti memorabbli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit xem li nistaw niftakru minn li moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistaw niftakru nistaw faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistaw najdu li għanna noti memorabli. Fl-esplorazzjoni storjografika tal-mużika f'Malta, rari ltqajna ma' esponenti nisa. Ċertament li sa tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija kien rari li tara nisa mqar bħala mużiċisti. Eċċezzjoni li ltqajna magħha fir-riċerka tal-Fondazzjoni M3P kienet il-pjanista Biċe Mizzi Vassallo. Hija kienet it-tifla tal-kompożitur Malti Paolino Vassallo, li kien ukoll il-Maestro di Kappella tal-Katidral tal-Imdina u l-Konkatidral ta' San Ġwann fil-bidu tas-seklu 20. Biċe Mizzi Vassallo jixirqilha ħafna aktar għarfien mill-irċiviet wara mewtha fl-1985. M'għandniex dokumenti li nistgħu nippreżentawlna hawn waqt din l-esplorazzjoni storjografika dwar Biċe Mizzi Vassallo. Jidher ukoll li ħafna drabi n-nisa fid-dinja tal-mużika u l-ispettaklu spiss huma preżenti fid-dokumenti storjografiċi anke abbażi ta' missierhom jew żewġhom. Hekk ukoll fil-każ ta' Biċe Mizzi Vassallo li, apparti li kienet bint Paolino Vassallo, kienet ukoll miżżewġa lil Enrico Mizzi, magħruf aħjar bħala Prim Ministru ta' Malta fl-1950. Dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fl-ispettaklu sibna dokument storjografiku mill-arkivji ta' Campus FM. Dan li ġej huwa mingħand Josephine Mahoney, illi kienet mistiedna minn Lino Farrugia waqt is-sensiela popolari tiegħu Platea, illi kienet tixxandar fuq dan l-istazzjon għal diversi snin. Josephine Mahoney twieldet fl-1932 u wara karriera twila fit-teatru u x-xandir kitbet l-awtobiografija tagħha bl-isem ta' Osmin Ħelu, il-palk, ir-radju u jien. Dan il-ktieb kien ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin fl-2012. Għadna mela li Josefi Mahuni twildet fl-1932 fl-Isla preċiżament. U allura ġejja mill-ġenerazzjoni li debuttat fix-xena tal-spettaklu fis-snin immedjatament wara l-gwerra. Il-programm li se nisimgħu silta minnu llum ġej mit-tmien sensiela ta' Platea li oriġinarjament ixxandret fl-2013. Meta bdejt it-teatru tbejtu fi żmien l-erberenijat, ħamsinijat, hux hekk? Mela ejja nimxu malaj malajr ġiri għall-mixja tiegħek fit-teatru, kif bdiet? Fl-aħħar tal-erbajnijiet u bdejt mhux il-palk, bdejt fuq Rediffusion. Eh, Rediffusion int l-ewwel. Rediffusion l-ewwel ma bdejt. Sewwa. Għax il-papà ma kontx tista' ssemmilu palk. Kien eh, għaliex? Dak iż-żmien eh. kienet ħaġa kera li mara titla' fuq il-palk. Eskur. Eh, Allura, mm. hemm il-kumpanija fej kienu muru The mm-hmm. Star of the Sea ta' taslima mm-hmm. kienu jiltaw irġil biss kif kienu l-kumpaniji kollha dak iż-żmien. Mm-hmm. U rridu jagħmlu il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu fuq Rediffusion. Allura rridu l-parti tal-Madonna u l-Maddalena. Jien tħal tal-parti tal-Madonna u li nagħmlet il-Maddalena. U minn hemm mbagħad speċi kull kull radio play li kien ikollhom din kumpanija kienu jgħidu li basta radio play. Ah, basta radio. Imma mbagħad waħda mir-radio plays li għamilna kienet eh, sabiħa ħafna ntoġbot u rridu jagħmluha fuq il-palk. Ma riedx dam kelli oppożizzjoni kbira minnu. Mill-Papa. Iva, eh, avolja buzzet kien, buzzet one act play serja. Sew, eh, sew. Em, u fl-aħħar aċċett. Kienet imma l-attitudni tiegħu għaliex għax il- Mhux tiegħu biss, il-pal kien għadu vulgari ħafna lino. Jiena ma kontx naf xi għax ġifieri. dika kienet antika ġejja li n-nisa ma jitalgħux fuq il-palk. Sakemm- Spjegaħlilna sakemm ippruvajtu jien. Ħafna professuri li spjegaw. Kienu jirreċtaw, l-atturi jitkellmu mal-udjenza, mhm. l-udjenza jirrisponduhom minn isfel. Jajdu ħafna klim vulgari u jirrisponduhom. Le, ma kienx den tal-mara. Jien darba. Iva, jien ma rridx nemnu l-missieri, ma darba prova għaddejt minna jiena stess. Kont Ħaż-Żabbar fil-Buckingham Theatre u kien hemm attur kummidjant min issa nsemmih u qalli issa hawn hekk niftħulha. Għattu x'jiġifieri niftħulha kont għadni żgħira jien, jiġifieri għidt kollox. U x'ħin konna qegħdin fuq il-palk, qalli x'għandek int kemm int bin-nervi hawn, insomma qalli kelma li min issa ngħidha hawn hekk. U ma dik il-kelma kulħadd isaffar fil-platea. Jirrispondu ħlura jien wiċċi saraħ man-nar. U hemmhekk ħafna. Kien dak it-tip, eh, iva. qatt ma ħarġet, iva, qatt ma iva. Li kien għal tip ta' vulgarità, ġifieri. Iva. Jien minn hemmhekk irrealizzajt il-għala missieri ma kienx irid nimur ma' kulħadd u ma' kumpaniji oħra. Mal-kumpanija tiegħu kien iħallini isli ma drammatik. Għax kien għatin kontroll. Eħe, iva, kien jaf x'nisem, mhm. sa fejn għanna naslu u kollox, anki meta naqraw l-iskript ta' rehearsal, ekk ikun hemm xi kelma mhux adattata jaqtaħħa. Mhm. Iġifiri kienek, pero kellu raġun. Iġifiri il-palk dam biex tara fuq saqaħ kien għadu f'dik il-bassessa u l-vulgarita kollha. Imma bil-mod lej in-naħa ta' tmiem tas-sittinijiet beda jaqleb il-palk. Sewa. Anke il-produzzjonijiet, qabel kellna ħafna produzzjonijiet antiki, mhm. maqlumin normalment mit-Taljan iktar. Mhm, mhm. Eh, kull monologu twil. Eh, l-actions kollha bit-Taljan. Eh, u speċi lejn is-sittinijiet bdew bdew jinqataw. Mhm. Kienu bil-vestwarju. Mbagħad imbagħad imxejt għas-sittinijiet ġiġa. Mbagħad imxejna għas-sittinijiet. Fl-aħħar tis-sittinijiet bdew jinqataw daw id-drammi u diħla l-kitba Maltija. Bdew joħorġu awturi Maltin, naturalment. Jien nisimgħu il-parti ehm, parti oħra żgħira mill-istorja tat-teatru kif tafa inti. Mbagħad inkomplu nisimgħu l-istorja tiegħek. Mela, nisimgħu Parti oħra mill-ktieb stess ta' Josephine Mahoney. Milli nistgħu nikkonkludu minn kull ma edna u li jaqbel ma dak li qal il-Professur Ġużè Aquilina, Ġużè Gallia u kittieba oħra ta' dawk iż-żminijiet, nintabħu li l-palk Malti minkejja l-progress li għamel kien għad baqallu ferm biex jilħaq livell pariġ dak tal-kontinent. Infatti dawn ikomplu jgħidu li r-reċitar bil-Malti kien għadu pjuttost ta' livell baxx. Tant hu hekk li ċerta klassi tas-soċjetà Maltija ma kinitx tattendi għal dawn il-lwrijiet għax kienet tqishom ta' livell li ma jixirqilhiex. Għal din ir-raġuni kien itwaqqfu xi kumpanniji li bdew jippreżentaw xogħlijiet bit-Taljan u bl-Ingliż. Kif tista' taħseb, l-attendenza għal dawn ir-rappreżentazzjonijiet kienet ta' udjenza magħżula u ta' klassi. Kittieba Maltin bdew jagħmlu minn kollox biex itejbu din is-sitwazzjoni, tant hu hekk li jekk nersqu lejn l-aħħar tas-seklu dsatax, Insibu li l-kittieba tal-proża Luigi Rosato, Michelange Borg u Tony Dougal. L-isem Luigi Rosato kien marbut ma' traduzzjonijiet ta' drammi kbar li kienu jsiru f'dawk iż-żminijiet. Fil-fatt kellna wkoll kumpanija tal-palk bl-isem ta' Luigi Rosato. Fl-1868 twieled Mikelanġi Borg li kien l-ewwel kittieb ta' drama li beda jikteb bil-Malti minflok bit-Taljan u l-azzjonijiet, jiġifieri dawk li llum ngħidulhom l-actions, fil-kitba ta' drammi Maltin kif ukoll ippubblikati fl-ewwel kartelluni u karti volanti kienu bil-Malti. Meta s-siem ikun media minn tiegħu, għandek garanzija ta' xogħol tajjeb. Kiteb u qaleb għall-Malti bosta xogħlijiet barranin, l-aktar kummidji. Fost ix-xogħol tiegħu nsibu Sibt il-Karnival, Il-Kontessa Malfi, Il-Bojja, Invenzjoni Meraviljuża u Żgħeżagħ tal-Flagship. Hu kien li waqqaf il-kumpannija Indipendenza u kien ukoll stampatur ta' gazzetti umoristiċi. Hemmhekk smajna lil Josephine Mahoney waqt il-programm Platea ta' Lino Farrugia mill-2013. Fir-raba sensiela ta' Platea, Lino Farrugia kien tkellem ma' Rose Riolo fil-preżenza tar-raġel tagħha Vanni. Hija rakkontat l-esperjenza tagħha mill-bidu tal-karriera flimkien mal-ġenituri tagħha li kienu attivi sew fid-dinja tal-palk Malti fis-snin ta' sew qabel kif ukoll waqt u immedjatament wara l-gwerra. Meta inti bdejt fit-teatru, x'kien ħajrek meta int kont qiegħda Diġà taf lil Vanni, Vanni b'personalità kbira, qawwija, b'saħħitha. Kif inti wkoll imbagħad tħajjart li tagħmel it-teatru? Jew inkella tħajjart qablu inti? Le, ġra, fil-fatt, it-teatru huwa fil-familja. Sewa? Għax kemm il-mama u kemm il-papa, it-tnej kienu involved fit-teatru. Min kienu l-mama u l-papa? Il-mama. Narġaw. Nestu Lajvira, illi kien biex najtek wieħed mill-fundaturi tal-kumpanija Stage Commandos, mhm. li dak iż-żmien kienu jagħmlu performances nistaw najdu ma' Malta kollha. Mhm. U l-mama wkoll kienet daħla fit-teatru billi kienet tieħu parti. Naturalment il-ħajra t-teatru kienet diġà qiegħda ġo fija. Jisma' l-mama. X'kien jisimha l-mamma? Il-mamma Giovanna. Giovanna. Giovanna. Ovvjament Ovvjament Martinelli. Mart ah, eh, Xebba Martinelli, naturalment. Ah, eh, u ġifiri inti mill-ewel bdejt t-interessa ruħek fit-teatru minħabba il-mama u l-papa. Eh, Għax kienu tista t-rakuntanna ftit u koll daqxej xaħġa fuqom, x'kienu jgħamlu, x'kontu fej kontu tmorru, xie kwalità ta' xogħlijiet kontu tagħmlu. dak iż-żmien, jiena ma kontx involt fiha l-kumpanija li Stage Commandos. Dika Stage Commandos kien min kienu? Stage Commandos kienet kumpanija li kienet informat mhm. ġeneralment fil-dockyard. Sewa, u min kienu dawn in-nies? Eh, kien hemm Charlie Cruz, Johnny mhm. Catania, mhm. Armando Orso, Freddie Underwood, daw kollha artisti antiki, Nosi Girlando. Nosi Girlando, sewa. Kienu jagħmlu performances ma' Malta kollha. U li kienu l-istess komandu oh, kienu ukoll jaħdmu ħafna radio, Skużi? Jaħdmu ħafna radio. Le, il-radio kienet il-radio mbagħad kienet fera l-stage commandos eh, li kienu formaw il- um, Radio Muskettieri. Radio Muskettieri, għet nħawat jena dik. Dak iżmi konna, dak mbagħad jiena hemmhekk bdejt nieħu parti. Sewa. Mela jirrakonta li mela l-istorja tiegħek. Issa konna nirrekordjaw fi studio żgħir. Mhm. Daqs di, kamra daqs di biss. Mhm. Il-belt, mhm. x'kien jisimha dik it-triq. Ovvjament Vanni ħajjina. Britannia Street, u xek. Mhm. Konna nirrikordjaw f'kamra zaħira. Umbat minn hemm, mbagħad kont tħalt il-kulleġġ, mhm. il-training college, ġifiri, mhm. kont etajt, kont etajt. Imma e taħriġt mill-kulleġġ, mbagħad bdejna eh, kont tħalt l-ewwel darba li ħadd semma l-Malta Drama League. Ġivinti bħala karriera teacher kont, bħala karriera teacher li tħalt il-kulleġġ u xek. Eh, għada teacher. Eh. Teacher. U fil-kulleġġ ma kontx ħdimt teatru, fi żmien kienu jaħdmu teatru. Kont għamil xi ħaġa? Teatru le le. Le, ma kienu xaħda Il-perspettiva prezentata hawn minn Rose Riolo qabela Josephine Mahoney sibna aspetti minna wkoll fid-nisa tal-ġenerazzjoni immedjatament wara dik tagħhom. Marie Therese Vassallo twieldet fl-1949 u allura dak li trakkonta hi joffri wkoll sens ta' kontinwità rigward ir-rwol tax-xebbiet u n-nisa fid-dinja tal-ispettaklu f'Malta fit-tieni parti tas-seklu 20. Marie Therese Vassallo kienet mill-istess ġenerazzjoni ta' Joyce Gullajmier li tkellimna dwarha wkoll f'edizzjoni preċedenti ta' Noti Memorabbli. propju f'April li għadda filu l-ewwel sena mill-mewt tagħha. Marie Therese Vassallo wkoll ħallitna s-sena li għaddiet fit-12 ta' Wissu tal-2020 biex ikunu aktar preċiżi. U għalhekk għażilt li nisimgħu silta tajba minn intervista li Joyce Gullajmir għamlet lil Marie Therese Vassallo għat-tieni sensiela ta' mużiċisti Maltin li oriġinarjament ixxandret fuq Campus FM fl-2007. L-interess tiegħek fil-mużika qabel ma bdejt tidher qudiem in-nies kien beda mid-dar, ovvjament. Iva, iva, l-interess ħanejlek. Il-mużika, eh, najtin, eh, eh, temawn il-mużika, daqs kem temawn, daqs kem tawn il-ħalib, meta kont baby, u per eżempju jina, korda l-ħar konna etni nitkelmu, etni kommenta, Jiena kultant jgħiduli pereżempju inti kif tafa daqshekk il-mużika ta' żmien il-gwerra u dax, jiena twilit ħafna wara l-gwerra. Però jiena l-mamma u l-papà kienu jħobbu ħafna l-mużika. L-papà kien mużiċist, kien kompożitur, kien idoq, kellu l-orkestra u l-mamma d-dar dejjem tkanta. Allura jiena dawn il-kanzunetti speċi ta' żmien il-gwerra, tal-40s u tal-50s, gbirt magħhom. Mhm. Kbirt bihom. Eh, u minn dejjem kienet il-mużika importanti ħafna ħafna fil-familja tagħna. Fil-fatt il-papa kienu erbaħwa erba mużiċisti, il-Vassallo Brothers, minnu per eżempju, ma importax billi nsemmiħ, eh, il-tqajt jumejn ilu ma maestro Freddy Mizzi, li kien jafhom ħafna jaf ħafna l-papa u l-ħutu u dejjem dejjem nispiċċaw nitkellmu eh, fuq dak iż-żmien meta kienu l-papa u ħutu bl-orkestra u da kollu. Allura jiena eh, l-istorja tiegħi propju li bdejt nitgħallem ta' xi forsi erba' snin ħamsa, kenna il-papa kien violinist u beda jgħallimni l-violin. U għaz bis kont il-laħħaq miegħu il-violin, għax violin full size kellu l-papa, mhm. ma ġebbet idejja u bdejt indoq, u għamil xi għaxar snin indoq il-violin. Dejjem kont inħobb inkanta. Eh, dejjem kont bejn fil-kori, per eżempju, tal-parroċċa. Anki meta kont tifla l-iskola, kont fil-kor ta' Ġesu Nazzarenu, ta' Slima. Kien jħossibu u għadu jħossibu Patri Salv Gallia. Ehm, u dejjem kont, meta nisma vuċi sabiħa kol kem nixtieq kikun eh, speċi eh, inkanta jekk kien, imma qatt ma kien jaddim ir rasi li xi darba se tkun di. Eh, eventualment ta' xi 12 sena dor tal-kitarra. Kienet moda ħafna dak iż-żmien, insomma. U Qegħdin nitkellmu għas-60s. Eħe, u l-papa beda jgħallimni l-kitarra. U realizzajt li mal-kitarra jiena stajt inkanta aktar faċilment, mhm. mal-violin ma tistax. Allura beda jonqos naqra l-studju tal-violin u bdew daħlu affarijiet oħra. Eh, at a certain point, Eh, per eżempju, fil-kor, se nsemmi l-kor il-kor ta' Nazareno, kien hemm waħda mill-kantanti, se nsemmi wkoll Rose Bonaci li eh, ħallitna propju ftit ġranet ilu, dik kellha buċi sabiħa ħafna. U kienet eh, deret fuq il-fader artlu, fader artlu, X'vuċi ħirġa di? U jiena mill-ewwel qatt hawn hawn ma nħallix tismani darb'oħra. Imma insomma minn hawn minn hemm ħaġa ġġib l-oħra u donna tkun xi ħaġa ġo fik li eh, ikbar minnek. Mm. It takes you over. Ma, ma tistax tirreżisti. Imma sibt inkoraġġiment mid-dar. Iva, iva, ħafna. Ħafna, ħafna. Għaliex jintra bejt fl-istess atmosfera u kol kont inkanta u nħobb inkanta, ma l-idea li il-ġenituri tiegħi li jiena jkolli nidħol fi show business jew nidher fuq park dik għalihom kienet anatema ma tistax issir. Mm. Allura allura ma kellix inkoraġġiment, fimt, però jiena xorta studjajt il-mużikoloġija dak iż-żmien kien għadu ma jistudja ħadd il-mużikoloġija f'Malta mad-dadi ġifieri mhm. għandi patrimonju wkoll kif qed tajt nista' nifhem eżatt x'inti tajt għaliex eh, jiena wkoll niftakarni żgħira żgħira żgħira mal-pjanu eh, id-dadi idoq li biċċa mużika u jiena rrid ngħidlu ta' minix, jisima, fl-ma żmien inkitbet, fl-ma eh, periodu. Iva, iva. Għanajdek, reference to the context. Bis najdlek. Għanna ħafna komuni marritu. ħafna veru. Illi meta kont eh, zaħira jien, jien domt ħafna snin, domt 11 sena tifla wahdi. Hija ġu wara 11 sena. U dak iż-żmien ma kenniex television id-dar. Allora s-serrati konna nqattawhom aħna u l-papa. Jew hu jdoqq il-vjolin u jien akkompanjah bil-kitarra, jew hu jdoqq il-mandolina u jien akkompanjah, jew the other way round, imma kuljum dik kien il-gost li naħseb dik spiċċati. U inti tiftakar ukoll mużiċisti għax id tiegħi wkoll kien mużiċista kienu jagħmlu kunċerti fi djar privati. Inti tiftakar bħali kont mur ma' dadi tiegħek meta kienu jieħdu sem. U żgur, żgur, darba fil-ġimgħa. Spiċċaw jiltaqgħu jiltaqgħu f'dar, darba oħra jiltaqgħu f'dar oħra U jiena dejjem eh, papa's girl, dejjem mal-papa, eh, il-mama kienet tajli, iva ma tiddejaqx tmur ma dawk ix-xjuħ tisma' dik il-mużika. Ma konx Ma konx id-dejja. Ma konx id-dejja. U black smajt ħafna mużika li tfal ma kellhomx isu aċċess għaliha kieku. U din għal l-imħabba l-mużika li kif għadna trawmet miegħek minn twelidek, baqgħet tiżviluppa sakemm imbagħad ħriġt kanta Ekku. Pero mhux fil-qasam la sagru u laqqas klassiku. Fil-qasam tal-mużika ħafifa. Fil-fatt, fil-fatt jiena kont eh, anke nieħu sem fil-festivals, anke fil-Malta Song Festival kemm il-darba u anke dil dil biċċa mużika pereżempju li li għandna li se nisimgħu hija Malta Song Festival ta' 1967 minn għalija U xek, u ġejt it-tieni bija. Mhm. Eh, konna aħna jenu l-papa, l-papa kien jikteb il-mużika u jiena nikteb il-klim. Kif tħajjart li tikteb il-klim, hekk kellek il-ħajra l-poezija? Dejjem, dejjem, Iva, għadni fil-fatt, għadni. Eh, tikteb il-poezija u kol? Iva. Xtamil t-publikom jew tqattom bħali? Eh, le, mpoġġom ġu kaxxun un bat ninsa fi għamiltu. Le, jiena nqattakom biex narom ħadd. Għax nsibu iktar affarijiet li għanna in komuni. Issa, festival l-ewwel wieħed li ħadsen fih, għadek tiftakar li ma kien? Jew kon żgħira wis biex tiftakar. Mhux żgħira, mhux tifla żgħira, le, le, le, kelli kelli xi tnax-il sena. Festival l-ewwel wieħed li ħadsen. Ifimni, ħadsen anke f'ħafna festivals, pereżempju konna morru sqallija. Mhm. Sqallija mort kemm-il darba nkanta u dejjem nerbaħ, Vulcano d'Oro erbaħt, Grappolo d'Oro, Festival del Iva del Mediterraneo, le, tif, le. 13-14 sena. 14-15. Mux għadek l-iskola. Iva, iva, zgur, iva. L-iskola kont uħu sem fil-kor meta kienu jitellaw xi. Skola kont li ħusem fil-kor, Iva, eħe, eh, dejjem, kull, kull, kull sena fil, fil, fil, fil Prize Day u hekk, jekk ikun hemm xi ħaġa tal-kant jien dejjem involuta. Em, però l-ewwel opportunità propju li nkanta waħdi ġiet meta kont sixth form. Kont sixth form Maria Regina bla tal-bajda mhm. jiena u taf inti fil-klassi waqt breaks u hekk dejjem naqbdu nkantaw u da kollu u eh, darba minnhom ġit teacher kienet Miss Lucia minn għalija Iris. Mill-belt. kien joqgħodu taslima. Eh, ma huwa l-familja mill-belt. Il-familja mill-belt. Iva, iva. Il-ħanut ukoll kien il-belt. Iva, kellhom il-ħanut il-belt. U dina eh, kienet qed tipprepara eh, operetta għal Prize Day. U qed tipprova, issib il-volontira, volontira ma sabitx xi ħed press gangas, ġifieri. Eh, Volontiera sfurzat. U eh, niftakar daħlet fil-klassi u qalet qalet għaw il-parti u għanda għanda song xi tkanta minn u da u waħda mill-klassi sen semmiha wkoll Terez Mikalle fil-lum miżewġa ġew friġieri. Għaltila missu ċija ħuldi għara ġdidem twerżaq. Għattilu li li li jien ma rridx blebda mod, imma insomma dina ma sabitx il-ħaddieħor. Kellek tkanta bil-fors. Kelli nkanta. U meta ġiet il-mama, il-prajzi, eh, u dan, Baħt kantata ġiqat ma sematni minn kanta wahdi u akkompanjata minn pjanu, mill pjanu u dan. U bat għalija il-direttur tal-edukazzjoni kien Vassallo, ġeġi Vassallo dak iż-żmien. Beda jgħid li keep it up u da kollu għat jina għana how am I going to keep it up se nagħmel issa issa bat f'dil biċċa xogħol speċi. Imma mbagħad ħaġa ġib l-oħra u il-papa kien jikteb jikteb ħafna l-mużika u jitfaħħem dejjem. U għalli eh, iktib il-kliem għal dil-biċċa mużika u bdejna biċċa wara l-oħra u dan. U fil-fatt jiena ta' 17 sena kont l-iżgħar member tal-Performing Rights Society, sirt mhm. member tal-Performing mhm. Rights Society. Għawaq fek ftit għaliex għedek kif għatti li l-dadi kien ħob jikteb il-mużika u inti tiktiblu l-klim. Fil-fatt, tiġat inti mill-1967 għanna dina is-sidi li ħarġet milu xija mużika eh, ta' żmien li moddi ngħidu hekk. Fil-fatt jisimha Voices of Piazza Regina li hija tribute number 2 li fiha hemm fit-track numru 11 il-mu inti tkanta Bit-tlikki tlikki li kif għadna hija mużika tiegħek. Mużika tal-papa. Tal-papa klim tiegħek. Xi tifkira partikolari dina? Dina dina kienet u għada magħrufa ħafna, popolari ħafna dis-song għaliex eh, din għandha tema tema folkloristika fuq eh, żewġ eh, tnejn min-nies illi ma joħorġux mir-raħal qatt anzi joqogħdu fuq razzett imma jiddeċidu li imorru eh, il-festa tar-raħal. U din insomma kontra qalbu eh, dal-gabillot libes u l-mara libset id-deb kollu u da on the way tamlilhom ix-xita u kellhom jerġgħu lura, insomma hija hija ħaġa hija hija umoristika u u daw alla l-festa ma neħdok qatt iktar. Ew, dak iż-żmien kienu invoga ħafna daw il- daw il-kanzunetti Iva, folkloristiċi. iva, iva. Illum il-kantanti u ż- il-kompożituri żgħażagħ li jtibu l-mużika qishom qatgħu minn dal-aspett folkloristiku. Però rridu niftakru li dan huwa aspett importanti wkoll u anki perjodu importanti fl-istorja tal-mużika ta' iva, pajjiżna. Għax iva. kien hawn revival fis-sittinijiet tal-mużika, eh, speċjalment eh. tal-kanzunetta Maltija. Iva. Illum għamlet żmien batiet illum forsi qiegħda terġa' tirpilja wkoll. Mela ħalli nisimgħu bit-tlikki tlikki li se tkanta l-mistiedna li għandi miegħi illum fil-programm Mużiċisti Maltin mill-mezzo soprano Marie Therese eh, Vassallo. Din irrit irrit najt, ġifiri, li danu din hija l-vuċi tiegħi ta' 16 sena. Żgur, da żgur, da żgur. Għalhekk din hija reconstruction minn mużika antika. Ejva. Dik hija long play nimmaġina jew. Kienet long play minn long play meħuda. Ta' dak iż-żminijiet iva. ġifri anke recordings ma jkunx daqshekk fin daqskemm issa aħna drajna nisimgħu. imma jkollhom il-valur tagħhom ukoll. Però eh, li tittajt ukoll l-interessanti u għandha valur ħafna di għax hemm Oscar Lucas mm. fiha hemm eh, eh, Spiro Zammit, eh, Spiteri, li Spiteri, mm-hmm. hemm nies li l-lum ħallewna li kienu mużiċisti kbar. Użgur, użgur. Mela, mill-Pjazza Reġina nisimaw il-Marie Terez Vassallo bit-tlikki tlikki. Mela hemmhekk smajna l-vuċi ta' Maria Terez Vassallo kif kienet meta kienet fl-1967. Fil-fatt tessitura għolja kellek hawnhekk iva, mhux kif qed iva, kanta llum, iva, mhux għax inti li kienet il-vuċi tiegħek naħseb ħafna nies ma jarfuk għal minu dawk li ma jiftakrux dak iż-żminijiet. Dawk kienu żminijiet meta il-festivals kienu invoga ħafna iktar mill-li huma llum. Iva, ħafna, ħafna. U kont uħu sem regolari iva, inti. Iva, iva. U kienu kienu fej kienu jkunu festivals kbar, per eżempju, mhux dik il-ħaġa illum isiru ta' festivals, imma per eżempju ġo lukanda ma xi ma- ma- ma- ma xi rikla jew ma xi dan hekk affarijiet żgħar. Imma qabel kienu kien hemm l-orkestra kienet tkun live, L-orkestra, il-kantanti kienu eh, jkantaw żgur, live, żgur, ġvera. żgur. L-orkestra live, il-kantanti live. Em, em, per eżempju, jiena ħansemmi l-ewwel darba li dert fuq it-television jien. Propju l-ewwel darba li ħriġt inkanta fil-pubbliku. Kien f'Oscar Lucas Band Show. Dak kollox mhm. kien isir live. Mhm. Daka Oscar, Oscar kien jiġi għal papa per eżempju biex biex imur doq mija u hekk u darba minnhom papa għallu għallu isma' t-tifla għallu qed tirreħersi qed inkanta The Wedding la novja ma kont nħobb inkanta bl-Ingliż. Waħdi hekk id-dar u ndoq il-kitarra. U dan insomma sejjaħ li Oscar għalli isma' li l-ġimgħa d-dieħla għal-programmi għaj fuq il-television, għatlu le ta' għalli Iva. Insomma, u mort, kollox live. Mhm. Iġifiri, mandekx ċans kif joħroġ. Kif joħroġ. U anki dak iż-żmien anki l-apparat ta' television kien differenti minn tal-lum, hekk tuħu żbalt terġa' tibda mill-bidu. Kollox, iva, iva, iva. Ġifieri l-atmosfera kienet waħda iktar diffiċli, però minkejja kollox kien hemm ċertu entużjażmu. Iva, il-festivals kienu jsiru pereżempju anki fl-istudio ta' television. Mhm. Again, kollox live, ma konna nirrekordjaw xejn, ma kienx ikonna qas xi backing irrekordjat. L-orkestra live, u f'dak l-ispazju ristrett, imma kien isir il-Malta Song Festival. Zgur, mhm, zgur. U fil-fatt ta' tfadal anki kanzunetti illum li għadhom minn dawk iż-żmien li xi kultant terġa' tismagħhom. Per eżempju, l-kanzunetta li ġejja issa hija kanzunetta ta' dak iż-żmien. Eh, fil-fatt il- Nitkellmu sebajnijiet issa? Fil-bidu ta' sebajnijiet. Fil-bidu ta' sebajnijiet. Illi jina rekordjajta pero issa reċentement. Jisima lil Malta. Jisima lil Malta l-mużika ta' Semi Gallia mhm. u l-klim huwa ta' Dorin mhm. Gallia. Mhm. Dak iż-żmien ġifieri hawn diversi kantanti li kantaw għadi. Imma di baqgħet dejjem magħrufa baqgħet dejjem sabiħa baqgħet dejjem adattata. U anki naf li anki l-emigranti jħobbuha ħafna. Ħafna, ħafna. Din hija waħda minn dawk l-standards Maltin li meta telqu ħafna emigranti kienet invoga. U ħaduhom magħhom u għal inqas ċertu ġenerazzjonijiet għadhom għadhom iżommu dak kull ma ħadu magħhom minn Malta. Iva. Għad għandhom ċertu apprezzament lejh u din hija waħda minnhom li nistgħu ngħidu tidħol anki fir-repertorju anki fl-istorja soċjali ta' pajjiżna. Iva, għax kull iva. jkollna nistudjaw dawna il-kanzunetti Maltin ta' epoki differenti tinduna kif anki l-kliem jirreflettu x'kien mhm. għaddej minn mhm. pajjiżna. Meta qed nitkellmu dwar dan iż-żmien Mari Teres kont miżewġa inti? Ehm, Fil-bidu ta' sebgħinijiet. Anke qabel ma żewwix, tiġifieri in the 60s Jiena kont Meta żewġt inti? Jiena żewġt fis-69. Fis-69, bħali wkoll. Però inti għandek kemm tfal? Jien għandi tnej. Tnejn u koll. U zewċ subin bħali u koll. U zewċ subin bħali u koll. Mela, dina. U, eh, insomma, familja kibret jiena nanna ta' tlita. Eh? Le, jiena ma jiena nanna ta' xej. Tlita u nofs. Nawguralkom. Il-mużika ħafifa għal-kem issa intilek li qlibt fuq sfera differenti tal-mużika, għada l-qalbek għadek tkanta? Iva, iva, iva, nħobba l-mużika ħafifa ħafna. Inħobb eh, eh, għal-kem jiena mbagħad mxejt, kont dejjem isu kulħadd jgħid li minti għandek voċi operistika u isni minn armarit. il-karriera tiegħi mxiet li hekk. Però inħossni li jiena eh, għad għandi seq waħda hemm fil-mużika leġġera. Forsi għax bdejt fiha. Għax bdejt fiha. Għax bdejt fiha. Ħalli nisimgħu tkanta lil Malta, u vera ta' Semigalja u ta' Dorin Galja. Il-vuċi tal-mistiedna li għandi miegħi illum Marie Therese Vassallo. Iva. Kulħadd iva. jgħidlek li għandek vuċi operistika. Iva. Allura kif qlibt imbagħad għal xogħlijiet iktar impenjattivi tal-opra u mużika sagra? L-istorja kienet hekk fil-fatt kont eh, diġà miżżewġa jien u eh, kelli tfal. Eh, il-vuċi tiegħi meta kelli wara li kelli tfal don nagħmlet kambjament. Bidlitlek? Iva. Inbidlet. Saret iżjed Saret iżjed ħoxna forsi? Eħe, eħe, eħe, saret iżjed iżjed mimlija, iżjed iżjed immaturat. Eħe. Eh, u bdejt insibni li dak li kont qed nagħmel li kont nagħmel qabel ma nistax nagħmlu bl-istess mod. Bl-istess faċilità. Bl-istess faċilità, bl-istess faċilità. U ehm, id-deċidejt li għat speċi xaħġa rrit namel. U l-papa għalli triċ għalli għank nġibu kodba minn barra u da kollu għalli u bdejt namel exercises u nistudja u naqra u dan. Eventualment, ġifiri, bizmin un bat anki ħat scholarship, mort nistudja Franza, u kollox, però malli qlibt għal mużika aktar klassika u operistika, mill-ewwel erġajt irrid ngħid li jiena eh, ħdimt ħafna ħafna, però sibt ħafna ħafna wkoll minn għajni, minn apprezzani. L-ewwel wieħed kien pereżempju Maestro Pace. Eh, Maestro Pace mpilli għalli jisma' li nixtieqek eh, tieħu sehem fl-opra tiegħi kien qed jikteb li poġġjana. Mhm. L-aħħar opra li kiteb. Tajjeb li ngħidu li Carmelo Pace kiteb erba' u kiteb vera, erba' opri bażati dejjem fuq Malta. Iva, jiena kantajt fil-fatt tlieta minnhom eh, l-Angelika, Katerna Desguanes u l-aħħar waħda li kiteb li poġġjana li kelli parti prinċipali. Mhm. U dina kienet xi ħaġa ġifieri impenn kbir, parti mhm. prinċipali, mhm. opra li e, e, e, mhux qiegħda fuq diska jew fuq CD li se tismaħħa, opra li ħan ikkreawha aħna. Mhm. Għamilna biex ngħidlek sena. Kienu kun dejjem preżenti imma huwa. Dejjem. Dejjem preżenti wara l-palk. Dejjem, dejjem. Iva. Ija tem jagħmilha anki waqt ir-rehearsals, ir-rehearsals kollox imexxi u dak kollox. Miktuba fl-1960, meħud hemmhekk mis-CD Eclectica ta' l-English Chamber Choir mill-2011. Din is-silta ġi fitmima l-ewwel parti tal-programm tagħna ta' Noti Memorabbli llum fejn bdejna nesploraw l-istorjografija tal-mużika u l-ispettaklu f'Malta minn perspettiva femminili. Hemm dokumenti storjografiċi oħra, bħal pereżempju dawk tal-pjanista Cynthia Turner, sopran Antoinette Miġjani jew l-attriċi u kantanta Teriel Bencini. Dawn it-tama li kollna ċans niġu lura lihom darb'oħra. Importanti li barra li nivalwaw il-passat u nifmu x'ġara fl-imoddi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa. Illum dan mhux se nagħmluh billi norbtu mal-ewwel parti tal-programm kif ġieli għamilna, imma billi naqbdu suġġett kompletament differenti. Se nisimgħu siltiet mill-album tal-grupp Skalt illi jismu Kura u li mistenni joħroġ dan is-sajf wara illi jittardja ftit minħabba restrizzjonijiet imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa minħabba l-pandemija. Se nibda bl-ewwel silta mill-album Kura tal-Iskalt li hija propju s-silta li tiftaħ dan l-album. Din jisimha Natura. Ix-xita Il-membri l-oħra ta' dan il-grupp huma Ġismar Bezzina, Gabriel Gauci, Simon Bezzina u Bertu Aquilina. Uħud mis-semmija ta' dawn il-programmi ta' noti memorabli forsi ġiġal ta' mal-mużika tal-iskalt f'xi okkażjoni oħra qabel illum. Waħda mill-aktar produzzjonijiet notevoli tagħhom hija dik li sejħu Skaldatura. Dan kien spettaklu televiżiv b'qari ta' xogħlijiet miktuba minn Trevor Zara u li preżentaw fit-Teatru Manuel f'Ottubru li għadda. Kombinazzjoni reġent wara fuq TVM ftit tal-ġranet ilu hawnhekk f'Ġunju ta' l-2021. Kien hemm li jien u tant nies oħra smajna l-ewwel darba il-kanzunetta tagħhom Pjazza l-Kbira li hija adattata minn Pjazza Grande ta' Lucio Dalla. Il-verżjoni li tidher fuq l-album hija xi ftit differenti minn dik li smajna qabel. U bil-pjazza l-kbira mill-album Kura tal-Grupp Skald, ġejna fit-tmim il-11 il-programm fis-sensila ta' noti memorabli fl-imkien miħaj Tony Sant. In-noti memorabbli l-oħra tal-lum kienu mingħand Josephine Mahoney, Rose Riolo u Marie Therese Vassallo. Noti Memorabbli huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nhar ta' Tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' Tlieta fl-erbgħa u nofs ta' waranofsinhar.